Я не хочу слів, бо в них неправда. Я не хочу дощів, бо вони, наче сльози. Відкладаю життя і сьогодні на завтра. Відкладаю життя, відкласти не можу. Мав я пісню і хліб, щирих друзів багато. Долі їх замило мертвим снігом колючим, і самотність моя настоялась на втратах, стала, наче вино гірким і пекучим. Є синиця в руці, журавель в синім небі, в когось туз в рукаві, а у мене лише шістка. Все життя я йду від себе до тебе, наче квіти несу про повернення звістку.